Malo lumo, malo longigita. ne svadba era la libro La perdita visaggio. Mi shainigis morton. Mi cuscis sur la placo, con la visaggio sur pavimo, bracoi disžetitaj, kruro en spasmo, quasau mi estus mortigita kurante. Il momente ec doloris min la brusto tie mi devis esti vundita, sed au mi estis tiel perfecte travivanta mian rolon, au estis la coro, ciu doloris tie, pli eble la coro, char mine ludis teatron. Gi estis effectiva plazo, gi estis effectiva pavimo, ciun en la passinta iercento construis citie la germanae coloniistoi mese de la coto. Citiu pavimo cae miniaturo de la Viena opereio al quiu gi conducis, havis la rolon rememorigadi al ili citie en malproximo la jamain heimoin. Sur la teatro la ribelantoi nun havis mitraleion. Ili gardis la tutan placon gis la curbajo de la cefa chuseo. Tie, ne iu brule cae scrape difectita domo, postenigis sin la registaranoi. Ancora u antau momento ili pafis en greisain muroin cae gipsain frescoin de la teatra terasso. Pli malproxime, ce la fino de la placo, meze i dometoj, levičis gotika katedralo. De tie pafis neniu, la parohestro estis prudenta, kaj ne volis detruigi la plej imponan masonitan konstruaĵon de la urbo. Mi provis movi la manon, nenio okazis. Eble jam dek minutoin dauris la armil silento sed ili certe observas atentege unula alian. Mi MOVIS la capon por circau rigardi. Apud mi daure gemis maljuna virino en disširita jupo, kiu falis ALŠI trans la capon, do nur en flikita subjupo, kun unu disŝirita tenilo, kaj sankmakulita kaptuko. Ne, ancora un estis tempo por le Mi finigius same la laverino. Mi devas el teni cis la vespero. Cis la vespero mi devas shainigi, che mi estas mortinto. La precei horlogio sonas. Nun estas nur duono post la tria. Cae la suno ardas. En la vivo mi ofte attendis la nocton. Iam kiel liberigon, kiel ripozon, kiel dormon, sen zorgan nocton. Pauzon en la vivo. Hodiau gieble savos al me la vivon. Mi soifas. Kion fare, se ili comensos esplori la mortintoin? Kion fare, se ili venos al mi? Mi provos reteni la spiron. mi successos aspecti kiel mortinto, Kaj cio ci devis trafi giuste min. Mi sentis maliustezon. Ču mi veturis prescau dec du horoin en la traino, je mia propra costo nur tial, che mi falu sur la mes epoca pavimo de tiu malbenita urbo. Cial ili ecpensis pri la ribero giuste ciam mi alveturis. Cie aliloce ja estis quieto. Mi mal amas citiun urbon. El core mi mal amas gin. Cial ili ne bruligis jam ion citie. Ciel pli facile oni forcurus, se la strato estus brulanta. Se la urbo facte ne culpas pritio. Si estas antau mi cie mi lasis sin fali ce la unua pafo. Yes, pro sci mi verdire venis, ciam signoro Sandro sendis al mi sian foton. Eble nun sci vengis sin al mi. Espereble sci ne defectigis per la falo. Certene, scia aspectas quasau el stono. Neniu dirus, che si estas el tilia ligno. Semi mi escapi de citie, semi forveturigos shin de citie, tio estos sensatio. La Egipta Madoneto en tiu ci La registaranoj bruligis la garagion. Ili venis tien trans rekte recte super la capoi de la malamicoi. Bravuloi, i bareloj eksplodis unu posla alia, kiam ili žetis tien grenadon. Aperis densa, nigra fumo. Ili pretigas sin al io. Eva ekkriis mi kaj provis ekstari. Subite mis cijis, kun kiu mi devas iri. Ne nur mi, sed la tuta Hungario. Tamen jam estis malfrue, cae neniu iam audis miaen ec crioin.